บุ๊กทู สิบห้าฟิมชนผลไม้และอาหารฟ r u g t o อฟ ø d e v a ดิฉันมีสตรอเบอรี่ย e ยฮาอิดยอ r d b æ ดิฉันมีกีวีและแตงโม Jeg har en kiwi og en melon ดิฉันมีส้มและเกรฟฟรุต Jeg har en appelsin og en grapefrugt ดิฉันมีแอปเปิลและมะม่วง Jeg har et æble og en mango ดิฉันมีกล้วยและสับปะรด Jeg har en banan og en ananas ดิฉันกำลังทำสลัดผลไม้ Jeg laver frugtsalat. ดิฉันกำลังทานขนมปังปิ้ง Jeg spiser en skive ristet brød. ดิฉันกำลังทานขนมปังปิ้งกับเนย Jeg spiser en skive ristet brød med smør. ดิฉันกำลังทานขนมปังปิ้งทานเนยและแยม Jeg spiser en skive ristet brød med smør og marmelade. ดิฉันกำลังทานแซนด์วิช Jeg spiser en sandwich. ดิฉันกำลังทานแซนด์วิชทานเนยเทียม Jeg spiser en sandwich med margarine. ดิฉันกำลังทานแซนด์วิชทานเนยเทียมและใส่มะเขือเทศ Jeg spiser en sandwich med margarine og tomat. เราต้องการขนมปังและข้าว Vi har brug for brød og ris. เราต้องการปลาและสเต็ก Vi har brug for fisk og bøffer. เราต้องการพิซซ่าและสปาเกตตี Vi har brug for pizza og spaghetti. เราต้องการอะไรอีกไหม Hvad har vi ellers brug for? เราต้องการแครอทและมะเขือเทศสำหรับทำซุป Vi har brug for gulerødder og tomater til suppen.